U mjesecu Ramazanu počelo je objavljivanje Kur'ana koji je putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede. Ako se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti. Allah želi da vam olakša, a ne da vam oteža da određeni broj dana ispunite i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put i da zahvalni budete. Istini rekao uzvišeni Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله Hvala uzvišenom Allahu Đalešanuhu zahvalimo mu na svim blagodatima kojima nas obasipa, posebno na blagodati Ramazana kojeg evo još malo pa ćemo dočekati ako Bog da uz Božiju pomoć. Salavat i selam, mir i blagoslov šaljemo našem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, poslanikovoj časnoj porodici, njegovim vjernim ashabima i svim vjernicima koji slijede njegov sunnet, koji slijede Allahom u uputu do sudnjega dana draga braći i sestre, evo kao što sam kazao dok iščekujemo Mubarek mjesec Ramazan, pokušat ćemo u kratkim crtama napomenuti nekoliko bitnih stvari u hadisima koji su došli na red u čitanju ove Buharine zbirke. U prethodnim halkama, kao što sam saznao od svojih kolega, stigli smo, govorilo se o, o još smo u knjigi o abdestu i govorilo se o hadisu koji razmatra pitanje da li je neophodno uzeti abdest za svaki namaz ili jedan abdest važi za više namaza sve dok se ne pojavi nešto što će pokvariti abdest. Jel? Pa je ukratko kazano da abdest nije neophodno uzimati za svaki namaz pojedinačno, nego on e, nego je on validan i vrijedi za sve namaze, sve dok, se ne pojavi nešto što će ga pokvariti. Međutim, Ulema kaže, s obzirom na hadise koji su se pojavili bez toga, da je vrijednije uzeti abde za svaki namaz. Ja. Čak ima i hadisa u kome poslanik sallallahu alaihi wasallam u prvom periodu islama, u prvom periodu objave, naređivao da se uzme abde za svaki namaz. Međutim, u toj predaji se kaže da je poslanik alaih selam da će to biti teško vjernicima onda dozvolio da se jednim abdestom može klanjati i više, i više namaza. Ja. Uglavnom, uzimanje abdesta za svaki namaz pojedinačno je svojstvo pobožnih ljudi koji se žele natjecati u dobru. Koji se žele natjecati u dobru i ne propuštati ni jednu e, nagradu koju Allah e, stavlja pred njih. Upravo je to i, poruka, poruka Ramazan je mjesec natjecanja. Ramazan je mjesec natjecanja. U smislu i kontekstu ovoga što smo govorili je i naš sljedeći 215. hadis iz Buharijeve zbirke hadisa koji ćemo samo pročitati, a onda ćemo prijeći na sljedeći koji će biti centralni u našoj večerašnjoj halki. Pričao nam je Halid ibn Mahled, njemu Sulejman ibn Bilal, a njemu Jahja ibn Sejid, izjavivši da ga je obavijestio Bušer ibn Jesar, a njega su ved ibn Nu'man i kazao. Godine osvajanja Hajbera, Ame, uh, eh, ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ame Hajbera, hatta idha kunna bis sahbai, صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر فلما صلى دعا بالأطعمة فلم يؤت إلا بالسويق فأكلنا وشربنا ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضأ jel, u kontekstu ovoga što smo govorili, godine osvajanja Hajbera. Izašli smo sa Allahovim poslanikom sallallahu alaihi wasallam I kada smo bili na sahbau, na jednom mjestu, Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam klanjao je kao imam s nama i kindiju. I kada je završio sa klanjanjem, zatražio je hranu, zatražio je da se jede. Pa mu je dareseno samo prženo brašno. Tada smo jeli i pili, a onda je vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam ustao da klanja akšam i samo izaprao usta i klanjao akšam sa A nije ponovo uzimao abdest. Ovaj hadis je dokaz da ne moram uzeti abdest za svaki, za svaki namaz. Dobro. Prelazimo na naš sljedeći hadis 216. Koji će nam ako Bog da pomoći ako ništa drugo, barem da razmislimo o tome šta je, šta je važno u našem životu, a šta je manje važno. Jel? koji će nam pomoći da poredamo prioritete u našem životu. Često čovjek pod različitim utjecajima, utjecajem društva, utjecajem medija, jel, nešto što je dobro, što je korisno, smatra nevažnim, nebitnim, prevazićenim, nazadnim, tako dalje. S druge strane, nešto što je izuzetno korisno i dobro po njega, smatra nebitnim, jel. Odnosno, nešto što je štetno smatra bitnim, jel nešto što e, nema posebnu važnost za njega, za njegovu dunjalučku ulogu, smatra bitnim. Jel? Vjernik, musliman, kad god je u dilemi šta je dobro za njega, šta nije, uvijek se treba vratiti na Kur'an, Allahu u knjigu koja je uputa ljudima, lijek ljudima i naravno sunnet Božeg poslanika sallallahu alaihi U ovom našem današnjem hadisu nadam se ako Bog da ćemo barem potaknuti naše misli da razmišljamo o tome što je važno. Da preispitujemo naše odluke u životu čemu posvećujemo, čemu posvećujemo više pažnje. Jel? Da li je to zaista nešto korisno za nas, nešto bitno ili je to nešto, nešto nebitno. Jel? Kaže se o ovome hadisu, pričao nam je Osman, njemu Džerir, prenoseći od Mensura, on od Muđahida, a ovaj od Ibn Abbas radijallahu anhu, da je rekao, Eh, Merre nebiju sallallahu alaihi sellem bi haitim min hitanil medineti au Mekke. Ibn Abbas prenosi da je poslanik sallallahu alaihi wasallam jedne prilike prošao pored jedne, uh, pokraj jednog zidom ograđenog palmika, jedne, jedne bašte, Medine ili Mekke. Fesemija sauta, sauta insanejni ju'adzebani fi kuburihima pa je čuo glas dviju osoba koje su podvrgnute mučenje u njihovim grobovima. Sanik alaih selam je mogao to čuti. Jel? فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان في كبير kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao podvrgnuti su patnji kažnjavaju ih ali ne zbog nečeg velikog ne zbog nečeg velikog. Nakon, nakon toga poslanik sallallahu alaihi wasallam summa kale bela. A zatim je rekao a, a nasuprot toga uistinu je to i kako veliko. Jel? Sada ulema raspravlja o tome zašto je poslanik alaihi sallam prvo kazao e, ne kažnjavaju se zbog nečeg velikog pa je onda rekao to i kako veliko. Jel? Pa Ulema kaže, naj, najodabranije mišljenje, da je poslanik alejhi Selam prvo htio kazati da to nije veliko u očima ljudi nije bilo veliko u očima ove dvojice jel, koju se kažnjavaju i nije možda bilo veliko u očima Saba, međutim kod Allaha je uistinu veliko bilo kod Allaha je uistinu veliko bilo i to je ono što smo na početku govorili često ne razmišljamo koliko je nešto veliki grije ili često ne razmišljamo da učinimo neko dobro smatrajući ga malim smatrajući ga nevažnim jel. poslanik sallallahu alaihi wasallam dalje kaže Kane ahaduhuma la jestetiru min beulihi. Poslanik alaihi sallam sada spominje dva velika grijeha. Jel? Šta je to veliko u Allahovim očima, a nije kod ljudi? Jel? Kaže, jedan od njih zaista mnogi ljudi to ne smatraju toliko važnim. Jedan od njih se nije čuvao mokraći. Nije se čuvao nečistoći. وَكَانَ الْآخَرُ يَمْشِي بِالنَّمِيمَ A drugi je prenosio tuđe riječi. Prenosio klevetu, jel? Prenosio klevetu. Thumme da'a biđaride. Kaže, zatim je poslanik sallallahu alaihi wasallam zatražio jednu palminu granu kesaraha كِسْرَتَيْنِ Kaže, pa je prelomio na dva dijela. فَوَضَعَ ala kulli قَبْرٍ minhuma كِسْرَ Pa je na svaki grob, svaki kabur stavio po jedan dio, po jedan dio toga, jel? qila lahu ja rasul Kaže, pa su pitali ashabi Allahu poslaniće lime fa'alte hada Zašto si to tako uradio? Zašto si stavio ta dva, ta dva komada palminog, eh, palmine grane, jel? Pa, eh, a, en yuhaffefe ma lem, ma Evo kaže. Poslanik selam je odgovorio, možda će im ovo olakšati njihovu patnju dok se ove granice ne osuše. Dok se ove granice ne osuše. Mnogo je tema koje obrađuje ovaj hadis. Jel? Kao što smo kazali, Poslanik Ali selam u ovom hadisu spominje dva velika grijeha. Šta je to u stvari veliki grijeh? Ulema je mnogo raspravljala o tome i puno je definicija velikog grijeha. Jel? Kod nas čak u imamo podijeljeno na teške grijehe, velike grijehe i male grijehe. Jel? Vrlo je teško to definisati. Najprihvaćenije mišljenje ili najprihvaćenija definicija jeste da je veliki grije sve ono čime Allah Želešanuhu prijeti zašto Allah Želešaruhu prijeti džehennemskom kaznom ili njegovom sržbom ili njegovim prokljestom. Kad poslanik alaih selam kaže oni koji su takvi, na njih Allah kad Allah Želešanu kaže oni koji su takvi, koji to rade, neka je prokleti su ili zaslužili su Allahu u sržbu. Jel? Ili završit će u džehennemu, zaslužili su džehennemsku vatru i tako dalje. To se smatra velikim grijehom. Jel? To se smatra velikim grijehom. Ono što je bitno kazati jeste jedno lijepo pravilo. Ulema kaže La sagirate ma'al israr Nema malo grijeha ako se u njemu ustraji. Nijedan grijeh nije mali ako se stalno čini. A opet se vraćamo na početak onoga često nam promiče nešto što ne smatramo važnim, često ga radimo, to postaje velikim grijehom. A s druge strane kaže, voda kebirete ma'al istigfar. Kaže, ali nema ni velikog grijeha ako čovjek čini istikfar. Ako traži oprost od Allaha La mali mal israr, vola kebirete mal Nema malo grijeha ako se u njem ustraje, ako se on često radi i nema ni velikog grijeha ako zatraži oprost. Oprost od Allaha Sljedeća tema koja se u ovome hadisu obrađuje jeste pitanje zagrobne kazni Pa Ulema raspravlja da li je to duhovna kazna ili je to fizička kazna, fizičko-tjelesna kazna. Jel? Uglavnom, stav Ehli sunneta je, e, naćemo mnoga mišljenja mutezilija, šija i tako dalje, jel, koji kažu da je to samo duhovna kazna, da čovjek neće biti kažnjen fizički, da neće to osjetiti. Stav ehli sunneta jeste na osnovu mnogobrojnih sahih hadisa koji o tome govore jeste da će to biti zaista fizičko-tjelesna kazna koju drugi ljudi neće moći čuti, jel? Allahom voljom, međutim čovjek će to osjetiti, jel? Pa spominju se ono da će se ukrstiti kosti, jel? Da će se rebra ukrstiti i tako dalje, jel? I mnogo je, mnogo je tih hadisa. O čemu nam još ovaj hadis govori? Ovaj hadis nam govori o dvije teme bitne. Govori nam o moralnoj i fizičkoj nečistoći, jel? Fizička nečistoća je u ovom slučaju e, nečuvanje od mokraće. Nečuvanje mokraće, moralna je nečuvanje od nemimeta, klevetanja, prerešenja tuđih riječi. Jel? Obje, su, su, veoma važni. Jel? Obje, su, veoma važne. E, ovdje je bitno spomenuti kada govorimo o mokraći nekoliko fikskih propisa, onako da znamo. Jel? Inače znamo da je nečistoća, da je mokraća nečista. I da čovjek ako ima na, na sebi, na svome tijelu, na svojoj odjeći mokraće da ne može obaviti namaz da se smatra nečistim. Jel? je, koja je to? Jel, Ebu Hanife kaže da se može tolerisati mokraća u veličini jednog dirhema, u promjeru jednog dirhema. Međutim, većina ostalih učenjaka kaže da je to u, većini, u količini jedne kapljice koja kani na tijelo ili kani jel. To se može tolerisati. I to nije nečisto. Sve mimo toga smatra se nečistim i čovjek ne može u tome klanjati, jel, ne može u tome klanjati, ne može pristupiti, pristupiti namazu. Druga vrlo važna tema o kojoj se govori, drugi veliki grijeh jeste nemimet, prenošenje tuđih riječi. Prenošenje tuđih riječi. I u istinu većina ljudi ovo ne smatra toliko velikim grijehom. Ili znaju da je to veliki grijeh, ali to ne osjećaju, to ne primjenjuju u svome životu. Kada one čemu, o nekome nešto progovore, ne osjećaju da su puno pogriješili. Ne osjećaju, jel? Naravno, to je sve uzrok naših grijeha koji smo nakupili. Jer znamo je onaj hadis Božeg poslanika sallallahu alaihi wasallam da vjernik vidi e, da nevjernik vidi grijeh kao mušicu koja mu sleti na nos pa je on otjera ovako, a vjernik vidi grijeh kao brdo. Isti grijeh, jel? Isti grijeh. Stoga naša srca moramo čistiti farom zikrom, učenjem Kur'ana da bi bili osjetljivi i da bi mogli jeli, raspoznati šta je grijeh, a šta nije. Allah Želešanuhu nam u suri An-Nur spominje tri razloga, odnosno tri načina da se sačuvamo od denimeta prenošenja tuđih riječi i prenošenja određenih kleveta, jeli, loših vijesti o drugih ljudima. Kada Allah Želšanu u suri Nur govori o ome, kaže Inna ladine ja'u bil ifki, mink, minkum. Jel? La tahsabuhu šerran lakum bel huve hajrun lakum. Oni koji, koji donose klevetu na vas neće uspjeti, kaže Allah Đelešanu. La tahsabuhu šerran lakum. Ne smatrajte to lošim po vas. Bel huve hajrun lakum. To je dobro. To je dobro po vas. A zašto je dobro? U jednom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Atadruna man el muflis Upitao a, poslanik sallallahu alaihi wasallam ashave, znate li ko je muflis? Znate li ko je bankrot? Ko je propao? Jel? Ko je imao nešto pa ostao bez toga? Jel? Pa onda poslanik, ali, ashabi kažu onaj koji nema novca, koji nema dirhema, koji nema imetka, metka, jel? Poslanik ali selam kaže, ne, propao je onaj ko dođe na sudnji dan i sa namazom, i sa zekatom, i sa postom, jel? Ali je mi pored toga ovoga ogovarao, ovoga udario, ovoga vrijeđao, jel? ovoga psovao. Pa šta će se uraditi? Allah Jelešanuhu će uzeti od grijeha uzeti će od dobrih dijela toga koji, je klevetao, jel? koji je nekom je nečiji hak uzeo pa će dati ovome i Jel? Kaže, ako nestane toga, onda će uzeti grijeha od ovoga koji je oklevetan i natovariti onome i onda će biti strovajen u vatru. Zato Allah Milšanu ovom ajtu kaže La tahsabuhu lakum. Ako vas neko kleveći, ako neko loše priča o ovome, ne marite. To nije loše za vas, to je uistinu dobro za vas. Onda Allah Želešanu spominje, jel, Allah Želešanu u ovom ajtu govori o, slučaju vjernika, e, desilo se u vrijeme poslanika sallallahu alaihi da su jedni oklevetali drugi. Jedni su oklevetali druge, jel pa su onda dalje počeli prenositi. I Allah Želešanu onda odgaja vjernik. Kaže, kako trebaju postupati. Prva stvar, لَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ وقالوا هذا إِفْكُمْ مبين Zašto vjernici, kada su čuli loše od drugima, nisu, kad, nisu pomislili dobro jedni od drugima? Prva i osnovna stvar jeste da vjernici i vjernice jedni od drugima moraju misliti pozitivno. I samo dobro. Samo dobro. Kada im neko kaže nešto loše o njegovom bratu, o njegovoj sestri, da to vrlo dobro provjeri. Prva stvar, Znači, kad nam neko nekoga kleveti, moramo prvo kazati, moj brat je dobar. On nije takav. To je neko nešto slagao. To ga je neko oklevetao. Druga stvar. Leulajte mi kalu hada ifkom mubin. Jel? Ehm, Leula džavu alihi be arba'ati Druga stvar, zašto nisu doveli četiri svjedoka da je to tako bilo? Ako tvrdiš da je neko loš, ako tvrdiš da je neko učinio neki grije, ako tvrdiš da je neko učinio blu, dovedi četiri svjedoka pa ćemo ti vjerovati. Fe izlam je tu višu ulajka u lajka inda Allahi kaže. Ako ne dođu sa svjedocima, oni, su, oni su u istinu kod Allaha lašci. Lažovi. Allah je i tako vidi. Makar bili u pravu, ako klevetiš nekoga, ne dovedeš četiri svjedoka, Allah je te smatra lažovom. I treća stvar, leula idi se muhu Kultum ma kunu lena en ne Zašto kada ste čuli tu klevetu niste kazali ovo ne priliči nama da govorimo? Subhaneke hada na Aldin. Neka si slavljen ti gospodaru, ovo ne priliči, ovo je loš govor. Ovo ne priliči nama vjernicima da govorimo. I usput ovim ajtima ovaj koji se preskočio, Allah Želešanuhu opet ponavlja ovaj razlog zbog čega ogovaramo ljude, zbog čega klevetamo, jel? I talaqawnahu bi alsinatikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa fi qulubikum wa tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Jel? Smatrate to malim, a ono je uistinu kod Allaha veliko. Smatrate to malim i nebitim, ono je uistinu kod Allaha veliko. Molim Allaha Đalešanuhu da nam da razboritost da očisti naša srca zikrom, stikvarom, učenjem Kur'ana, da nam da razboritost i osjetljivost, da raspoznamo šta je bitno u našem životu. Šta je koliki grije i šta je koliko dobro djelo. Allah Jelašanuhu nas uči, pogotovo u toku Ramazana, da se natječemo u dobro. Jer kada u suri Vakija spominje one tri skupine ljudi na sudnjem danu, pa imamo ashabul mejmene, ashabul meškama, jel, imamo one sretne, imamo one nesretne, jel, na sudnjem danu, i onda kaže treća, o sabikun, kun. Oni prvi su uvijek prvi. Zato što su uvijek prvi u činjenju dobra. Žure, natječu se da svaki trenutak tog života iskoriste, da se sačuvaju od grijeha, a da učine dobro. Takav vjernik mora biti. Vjernik mora uvijek težiti najbolje. Ne može se zadovoljavati, ja sklanjam fazove, alhamdulillah, ja sam dobar. Uvijek mora težiti da čini više, da klanja na fila. Jel? i tako dalje i tako dalje. Molim Allaha Đalešanu da nam podari tu razboritost, da nam podari snage, da Ramazan iskoristimo na pravi način, da ne prođe, a da nam Allaha Đalešanu ne oprosti naše grijehe. Jel? Da iskoristimo svaku moguću priliku da pomognemo siromahu, da udijelimo, da klanjamo na filu da proučimo makar jedan ajet, makar jedan harf, jer Allah Đalešanu i poslanik obećavaju za svaki harf u deset a U Ramazanu još toliko. Jel? Pa za svaku Svaku na filu nam Allah Jelšanuhu bilježi kao, kao, fars, jel? A svaki, svaki fars dva fars. I tako dalje. Molim Allah Jelšanuhu da vas nagradi što ste večeras došli. Da nas nagradi što smo, evo, što ne prekidamo ovo, iako nam je Hafiz, Hafiz nam je otputovao u Australiju, ako Bog da bit će u toku mjeseca Ramazana, da nas nagradi što održavamo to, da ustrajemo ako Bog da, da ne prekidamo ni jedne sedmice. Ehm, na kraju ima još nekoliko e, e, ovih obavještenja. Ako Bog da, kao i prošle godine, e, svaka naredna halka, ako Bog da, poslije halke, koja će biti 45 minuta ili pola sata pred, pred iftar, bit će iftar organizovan. Jel? Oni koji žele da prisutuju iftaru, potrebno je da se jave, da se registruju najdalje do srijede te sedmice, najdalje do srijede ujutru, na uh, iftar et tabački tako? Ove ćete informacije ako Bog da imati na stranici, ali eto da zapamtite. Znači da ko želi da učestvuje u iftaru, da bude prisutan ili ako imate nekoga ko će doći sa vama, a ne zna zato da i njega prijavite, jeli, uglavnom zbog organizacije da bi se moglo pripremiti dovoljno, dovoljno iftara.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 čijim se znanjem i danas koristimo na kraju ovog hadisa koji smo danas obrađivali spominje se onaj dio u kojem poslanik Ali Selam traži od ashaba da mu daju jednu grančicu e, palminog drveta koji je prelomio na dva dijela i stavio na ova dva kabura. Zamolio Allah Želešanuhu da time olakša kabursku kaznu ovoj dvojici ljudi ovoj dvojici ljudi. u Ulema u kontekstu toga raspravlja i govori o dovi živih za mrtve. O učenju Kur'ana živih za mrtve. I različiti su stavovi. Ono što je sigurno i što se spominje u hadisima, a što bi ja sada ponovio, jeste onaj poznati hadis tri stvari kojih će čovjek sigurno i nakon svoje smrti imati koristi. Jel? Jer su to u stvari njegova djela koja, koja, izvršava, koja eh, i nakon njegove smrti neko drugi izvršava. Jel? koja se realiziraju posredstvom drugih ljudi. A to su one tri, stvari. Prva je trajna sadaka koju čovjek uradi, pa to koristi ljudima, jeli? druga je znanje koje čovjek ostavi, ko što je ostavio imam Buhari, pa se ljudi time koriste, evo i mi nakon toliko godina, jel i treća je lijepo odgojeno dijete koje čini dobu koje čini dobu za, za, svoga roditelja. Jel? I to su, kaže Ulema, sve dijela toga čovjeka koja se realiziraju posredstvom drugih. Jel? Stoga ćemo proučiti dogu ili fatihu našeg mamu